que Dios ο πολιτικό δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει funcionario

really matter シンプル going to give you the guy έχει τα 60 έτοιμη υπηρεσία, πιστεύει εσύ της θα los Amen. pareja al Gracias, Felipe Pérez. εξέλιξε το εξή. Ότι η Ελλάδα και η Τουρκία από κοινού πρέπει να έχουν τον έλεγχο του Αιγαίου. Από κοινού Sure. interesting. Οπότε, αν και αντικειμενικέ, πάνε και Thank you.